Abia pajomi anigomi sugiyatanam pareharami mama mata pitu acharya cha natimita cha avera Sabramacharinucha Averaontu Abhiapajaontu Anigaontu Sugiyatanam Pareharantu Imasmi marame sabe yogino avera hontu abia paja hontu aniga hontu sugiyatanam pariharantu Imasmi marame sabe biku samane cha upasaka apusaka cha avera hontu abia abhyapaja hontu aniga hontu sugiyatanam pareharantu Amakanchatu pachaya dayaka averahontu abhyapajahontu anigahontu sugiyatanam pareharantu. Amakamaraka Imasmin Vihare Imasmimavase Imasmimarame Arakadevata Avera untu sabia pajahontu hontu sugiyatanam pareharantu sabe sata sabe pana sabe buta Sabe Pugala, Sabe Atabava Pariapana, Sabe Itio, Sabe Purisa, Sabe Aria, Sabe Anaria, Sabe Deva, Sabe Manusa, Sabe Vinipatika. Avera hontu Abia paja hontu Aniga hontu Sugiyatanam pareharantu Rugamuchantu Yatalada sampatito Mavigachantu Kamasaka purati Puratimaya Risaya Pachimaya disaya utaraya disaya, Dakinaya Disaya purati maya anu disaya. Pachimaya Anudisaya Uttaraya Anudisaya Dakinaya Anudisaya Hetimaya Disaya Uparimaya Disaya Sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, sabe atabava paria pana, sabe itio, sabe purisa, sabe aria, sabe anaria, sabe deva sabe manusa, sabe vinipatika, avera hontu, abiapaja hontu, aniga hontu, sugiyatanam pariharantu. Duga munchantu yata lada sampatito mavigachantu kamasaka udamyava bhavagacharoyava avicito samanta chakavalesu yesata pata vichara abhiyapaja niveracha Nidugachanupadava Udamyava bhavagacha aduyava avichito Samanta chakavalesu yesata udakechara abhiyapaja niveracha nidugachanupadava Udamyava gacha Adoyava Avichito Samanta Chakavalesu Yesata Akasechara Abhai Paja Niveracha Nidugacha Nupadava